Akil olan fikreder, her haline şükreder, cümle mahluk zikreder. La ilahe illallah, gaflet günah artırır, her masiyet tartılır. Allah diyen kurtulur. La ilahe illallah, helal lokma yiyelim, hakka boyun eğelim. Allah Allah diyelim La ilahe illallah La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah Kalma dergahtan cüda, varlığını etfeda. feda, yele dedirdi hüda. La ilahe illallah, Yaşlar aksın gözünden, nur parlasın yüzünden, gayrı çıksın özünden. La ilahe illallah, Allah de de serinle, Rabbim her an seninle, zikret daim dilinle. La ilahe illallah, Allah deyip yatasın, rahmetine kanasın, ayet hadis manasın La ilahe illallah La mevcude illallah La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah Masiyetten sapta gel Masivayı atta gel Faz borcunu yapta gel La ilahe illallah dürlühülle biçilsin, haktan rahmet saçılsın, kalp gözlerin açılsın. La ilahe illallah, Kevserinden içelim, hep sıratı geçelim, cennetine göçelim. La ilahe illallah, mürşidini bulasın, Ol vasule varasın, nuri hakka eresin. La ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah, la mabude illallah, la ilahe illallah, la mevcude illallah, la maksude illallah, la mabude illallah, la ilahe illallah, la mevcude illallah, La maksude illallah La mabude illallah La ilahe illallah La mevcude illallah La